แนะนำบทอัลอาฮซับบทอัลอาฮซับเป็นบทมาดานิยะมีเจ็ดสิบสามโอกาส ซึ่งประมวลไว้ด้วยการตราพระบัญญัติเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของประชาชาติอิสลาม เช่นเดียวกับบทมาดานิยะอื่นๆ สำหรับบทนี้ได้กล่าวถึงการดำรงชีวิตของบรรดามุสลิมทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านที่เกี่ยวกับผู้อื่นโดยทั่วไป ฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งได้วางระเบียบการปกครองเอาไว้เพื่อคุ้มครองสังคมให้มีความสงบสุข และยกเลิกำนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่อดีต เช่นการเอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม การกล่าวชิฮัดคือการกล่าวคำหยาแบบสมัยยาฮิลิยะ คือฝ่ายชายกล่าวกับภรรยาของเขาว่า เธอเป็นเสมือนหลังมารดาของฉัน ตลอดจนการลบล้างการเชื่อถืออย่างข้ามคืบและล้าหลังของสังคมยาฮียะ ซึ่งเป็นที่แพร่หลายอยู่ในขณะนั้นหัวข้อใหญ่ๆของบทนี้อาจจะสรุปได้ดังนี้ ข้อชี้แนะต่างๆและมันญาติในอิสลาม กฎระเบียบการปกครองและการตราพระบัญญัติการกล่าวถึงเรื่องของสงคราม อัลอาฮซับและเผ่ากุรอยซอ เรื่องที่หนึ่งได้กล่าวถึงมัญญาทางสังคม เช่นมัญญาตการรับเชิญไปกินเลี้ยงมัญญาตการปกปิดร่างกายของสตรีและหยาบและการแต่งตัวของสตรีมัญญาตการปฏิบัติและการยกย่องให้เกียรติแก่ท่านรอสุลลอฮ์สลลลอฮุอะลวะสลัม ตลอดจนมัญญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสังคม เรื่องที่สองได้กล่าวถึงระเบียบข้อปฏิบัติบางประการ เช่น บัญญัติเกี่ยวกับการกล่าวซิฮาร์ ซึ่งเลี้ยงดูลูกคนอื่นเป็นบุตรบุญธรรม เรื่องเกี่ยวกับมรดก การสมรสกับสตรีที่ถูกหย่าจากบุตรบุญธรรม การมีปัญญาหลายคนของท่านรอสุลลอสลลลอฮุอะลัยวะสลัมบัญญัติเกี่ยวกับการคลุมศีรษะของสตรี บัญญัติเกี่ยวกับการเชิญไปกินเลี้ยงและอื่น ๆ เรื่องที่สาม บทนี้ได้กล่าวถึงอย่างละเอียดเกี่ยวกับสงครามสนามเพลาะ ที่เรียกกันว่าสงคราม อัลอาซับ และได้วาดเขาโครงให้เห็นภาพลักษณ์อย่างละเอียดถึงการรวมหัวกัน ของพวกที่ฝ่าฝืนและพลังแห่งความชั่ว เพื่อต่อต้านบรรดามุกินผู้ศรัทธา โดยเปิดโปงสิ่ง ซ่อนเร้นของพวกกลับกรอก และได้เตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติที่มีเล่ห์เหลี่ยม และชั่วช้า บทนี้ได้กล่าวถึงพวกเขาทั้งในตอนเริ่มและตอนจบ และได้กล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้ดำลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขาในการโต้ตอบเล่เหลี่ยมของฝ่ายตรงข้ามโดยการส่งมาลายกาและลมพายุมา นอกจากนั้นยังกล่าวถึงสงครามเผ่ากุไรซอและการที่พวกยาฮูด บิดพริ้วสัญญาที่มีต่อท่านรอสุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยวะสลลัม บทอัลอาฮซับถูกเรียกชื่อนี้เพราะว่า พวกบูชาจเวตได้รวมกันเป็นสมัครพรรคพวกเพื่อต่อต้านบรรดามุสลิมในทุกๆด้าน พวกปฏิเสธมักกะ ได้ร่วมกับตระกูลคอตฟาน เผ่ากไรซอและพวกอันตรพานอาหรับ เพื่อทำสงครามกับบรรดามุสลิม แต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ทรงตอบโต้พวกเหล่านั้นให้ประสบกับความปราชัย ในการทำสงครามครั้งนี้ เป็นการพอเพียงแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ได้เห็นสิ่งปาฏิหาริย์อย่างชัดแจ้งด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอายุหันนบีอุตตกิลลาฮ์วะลาตุติอิลกาฟิรีนวัลมุนาฟิกีน อินนัลลอฮะกานอาลีมันฮะกีมาโอ้นบีจงยำเกรงอัลลอฮ์และอย่าเชื่อฟังพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกีคือพวกกลับกรอกถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกองค์การแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้า ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและเจ้าจงมอบความไว้วางใจแด่อัลลอฮ์และพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองลลลจาามอัฮ ما جعل ا ล ل ه لرجل من قلبين في ฟิ ف ์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 อัลลอฮ์มิทรงได้ทำให้ชายใดมีสองหัวใจในส่วนอกของเขา และพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้ภริยาของพวกเจ้าซึ่งพวกเจ้าอย่าพวกเธอ โดยกล่าวว่าเป็นแม่ของพวกเจ้า และพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้การเรียกลูกบุญธรรมของพวกเจ้าว่าเป็นลูกที่แท้จริงของพวกเจ้า นั่นคือการกล่าวของพวกเจ้าด้วยปากของพวกเจ้าเอง และล้อนั้นจะทรงพูดตรงกับข้อเท็จจริง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 และปรากฏว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัย إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا นบีนั้นเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ศรัทธามากยิ่งกว่าตัวของพวกเขาเองและบรรดาภรรยาของเขาคือนบีคือมารดาของพวกเขาและเครือญาติร่วมสายโลหิตบางคนในหมู่พวกเขาใกล้ชิดกับอีกบางคนยิ่งกว่าบรรดาผู้ศรัทธา และบรรดาผู้อพยพตามบัญญัติของอัลลอฮ์เว้นแต่พวกเจ้าจะกระทำความดีแก่สหาย สนิทของพวกเจ้า นั่นได้มีบันทึกไว้แล้วในคำพีวววออิิิิิดดคคนนนนนนนนาามมมมมับีีตกูฮและ إبراهيم وموسى وعيسى بن รย ي م และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้เอาคำมั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานาบีและจากเจ้ามุฮัมมัดและจากนัวและอิบรอฮีมและมูซาและอีซาอิบนูมารยาและเราได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเขา ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما เพื่อพระองค์จะทรงสอบถามบรรดาผู้สัตย์จริง เกี่ยวกับความสัตย์จริงของพวกเขา และพระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายาอายุฮัลลดีนอามานุดกรูนิอมตัลลอฮิอะลัยคุมอิบจาอัตคุมจุนูดุมฟะอัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮา فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีแต่พวกเจ้า ขณะที่กองทัพข้าศึกเข้ามารุกรานพวกเจ้า แล้วเราได้ส่งลมพายุพัดใส่พวกเขา และกำลังทหารที่พวกเจ้ามองไม่เห็น แล้วลอทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอิจจาอุคุมมินฟวกิคุมวะมินอัสสลมินคุม وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا เมื่อพวกเขายกทัพมายังพวกเจ้าทั้งจากข้างบนของพวกเจ้าและจากข้างล่างของพวกเจ้า และเมื่อในตาได้เหลือกลานและหัวใจได้มาจุกอยู่ที่ลำคอ และพวกเจ้านี้คิดต่าง ๆนานานา เกี่ยวกับอัลลอฮ์หน้าที่นั้นบรรดาผู้ศรัทธาได้ถูกทดสอบ และพวกเขาถูกทำให้เคลื่อนไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا และจงดำลึกถึงเมื่อพวกกลับกรอกและบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคกล่าวว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ไม่ได้สัญญาแก่เราอย่างใดนอกจากการหลอกลวงเท่านั้นและ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا และจงรำลึกถึงเมื่อกลุ่มหนึ่ง ไม่มีที่มั่นสำหรับพวกเจ้าแล้วในการต่อสู้กับข้าศึกจงกลับไปเสียเถิดและกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาจะขออนุญาตจากท่านนาบีว่า บ้านของพวกเรา ไม่มีอะไรปกปิด ไม่มั่นคงและมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น พวกเขาไม่ได้ประสงค์สิ่งใดนอกจากการหนีจากการทำสงครามเท่านั้น ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا และถ้ามีการบุกรุกมายังพวกเขาจากนอกเมืองและพวกเขาได้ถูกปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบแน่นอนพวกเขาจะกระทำทันที และพวกเขาจะไม่ลังเลแม้แต่น้อยและโดยแน่นอนพวกเขาได้ให้สัญญาต่อลอมาก่อนแล้วว่า พวกเขาจะไม่หันหลังกลับ และสัญญาของอัลลอฮ์นั้นจะถูกสอบถาม قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าการหนีนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์ อันให้แก่พวกเจ้า หากพวกเจ้าต้องการจะหนีจากความตาย หรือการฆ่าฟันกัน และเมื่อนั้นพวกเจ้าจะไม่ได้รื่นเริงกันอีก นอกจากเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้นจะลองกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าใครเล่าจะปกป้องพวกเจ้าให้พ้นจากอัลลอฮ์ไปได้ หากพระองค์ทรงปรารถนาให้ความเสียหายแก่พวกเจ้า หรือหากพระองค์ทรงปรารถนาให้ความเมตตาแก่พวกเจ้า และพวกเขาจะไม่พบใครอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครอง และเป็นผู้ช่วยเหลือแก่พวกเขา قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا แน่นอนอัลลอฮ์ทรงรู้บรรดาผู้ขัดขวางในหมู่พวกเจ้า และผู้ที่กล่าวแก่พี่น้องของพวกเขาว่ามาหาเราทางนี้ และพวกเขาจะไม่มาร่วมกันต่อต้านข้าศึกนอกจากจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นอ الخوف رأيتهم ينظرون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 ครั้นเมื่อความกลัวปรากฏขึ้น เจ้าเห็นพวกเขาจ้องมองไปยังเจ้า สายตาของพวกเขา เกลือกกลิ้งเสมือนผู้มีอาการร่อแร่ใกล้จะตาย แต่เมื่อความกลัวได้ผ่านพ้นไปแล้ว พวกเขาก็ได้พูดจาถากถางพวกเจ้าด้วยสำนวนที่เผ็ดร้อน เป็นคนตรณีในเรื่องทรัพย์สิน ชนเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่อหรออัลลอฮ์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไม่บังเกิดผล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 เหล่านั้นยังไม่ได้ถอยกลับไป และหากว่าพวกพักต่างๆ เหล่านั้นหวนกลับมาอีก พวกเขามูนาฟิกีนก็คาดหวังกันว่า หากพวกเขาได้ไปอยู่ร่วมกับอาหรับชนบทเพื่อคอยสืบเสาะหาข่าวของพวกเจ้า และหากว่าพวกเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเจ้า พวกเขาก็จะไม่ต่อสู้ เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا โดยแน่นอนสำหรับรอสูลของอัลลอฮ์นั้นมีแบบฉบับอันดีงามแก่พวกเจ้าแล้วสำหรับผู้หวังจะพบอัลลอฮ์และวันพรโลกและรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมาก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 ได้ตรัสไว้จริงแล้ว และมันไม่ได้เพิ่มอะไรให้แก่พวกเขา นอกจากการศรัทธาและการนอบน้อมมินัลมุมินีนริจาลุศดกูมาอาฮดุลลอฮะอะลัยฮ فمنهم من ق น ى ن ح ب ัน م ั ه م ิรวะมาบัดดะลูตะบิบีลา ในหมู่ผู้ศรัทธามีบรรดาผู้ชายผู้มีสัจจะต่อสิ่งที่พวกเขาได้สัญญาต่ออัลลอฮ์เอาไว้ ดังนั้นในหมู่พวกเขามีผู้ปฏิบัติตามคำสัญญาของพวกเขา และในหมู่พวกเขายังมีผู้คอยอยู่ยังไม่ตายและพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดล อินนัลลอฮะกานะกฟูรรหีมาเพื่อลอจะได้ตอบแทนบรรดาผู้มีสัจจะในความสัจ์จริงของพวกเขา และจะทรงลงโทษพวกกลับกรอก หากพระองค์ทรงประสงค์ หรือจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขา ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا แล้วเราทรงให้พวกปฏิเสธศรัทธาถอยทับกลับไปด้วยความเครียดแค้นโดยที่พวกเขาไม่ได้ประสบความดีแต่อย่างใดและอัลอดทรงให้ความพอเพียงแล้วแก่บรรดาผู้ศรัทธาในการสู้รบ แล้วเราเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพและพระองค์ทรงให้พวกชาวคัมภีร์ชาวยิวเผ่ากุรอยซอที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาพวกมุชริกีน ลงมาจากป้อมที่มั่นคงของพวกเขา และทรงบรรจุความหวาดกลัวไว้ในจิตใจของพวกเขา ส่วนหนึ่งพวกเจ้าประหารชีวิต และอีกส่วนหนึ่งของพวกเจ้าจับเป็นเฉลยและ และพระองค์ทรงให้พวกเจ้าได้รับมรดกปกครองแผ่นดินของพวกเขาและที่อยู่อาศัยของพวกเขา และทรัพย์สินของพวกเขา และแผ่นดินที่พวกเจ้ายังไม่ได้เหยียบย่างเข้าไป แล้วลอบเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งยาอายุฮันนบีกุลลิอัจวาจิกอินคุนตุนตุริดนัลฮายาตัดดุนยาวซีนตฮาฟะตะอาลัย فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا โอ้นบีเอ๋ยจงกล่าวแก่บรรดาภรยาของพวกเจ้าเถิดว่า หากพวกเธอปรารถนาการมีชีวิตในโลกนี้ และความเพลิดเพล้วก็จงมาเถิดฉันจะหาเรื่องการเลี้ยงชีพให้แก่พวกเธอแต่จงปล่อยพวกเธอไปอย่างดีงาม وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما และหากพวกเธอปรารถนาอัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์และโลกอาคิรอแล้วแท้จริงอัลลอฮ์ได้เตรียมผลบุญอันมากมาย แก่เหล่าสตรี ผู้กระทำความดีในหมู่พวกเธอแล้ว يا ل ن ب ي ม ن يأت منكن بفاحشة مبينة ي ض ع لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله ي س ر ا ตัวบรรดาภริยาของนบีเอ๋ยผู้ใดในหมู่พวกเธอนำความชั่วอย่างชัดแจ้งมา การลงโทษจะถูกเพิ่มให้แก่นางเป็นสองเท่า และปรากฏว่าดังกล่าวนั้นเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ์และผู้ใดในหมู่พวกเธอพักดีต่อหรอ a และเราซูลของพระองค์และกระทำความดี เราจะให้ผลตอบแทนแก่นางเป็นสองเท่า และเราได้เตรียมปัจจัยยังชีพอันดีงามไว้ให้แก่นางแล้วยานิซาอันนบีลัสตุนนกะฮัดมินันนิซา إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا อุบัดดาภริยาของดาบีเอ๋ย พวกเธอไม่เหมือนกับสตรีใด ๆ หากพวกเธอยำเกรงอัลลอฮ์แล้ว ก็ไม่ควรพูดจาเพราะพริ้งนักเพราะจะทำให้ผู้ที่ หัวใจของเขามีโรคเกิดความโลภ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 และจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอ และอย่าได้เผยความงามเช่นการเผยความงามแห่ง ยุคงมงายก่อนๆและจงปฏิบัติละหมาดและจ่ายสกาศและจงพักดีต่อลอและรอซูลของพระองค์อาล้อเพียงแต่ต้องการที่จะให้ขจัดความสกปรกต่อไปจากพวกเจ้า โอ้ผู้ที่อยู่ในบ้านนาบีเอ๋ยและทรงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ และจงอ่านสิ่งที่ได้ถูกอ่านอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอเช่นจากบรรดาองค์การของลอและคำสอนของท่านนาบี แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียด إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما แท้จริงบรรดามุสลิมชายและหญิง บรรดาผู้ศรัทธาชายและหญิง บรรดาผู้พักดีชายและหญิง บรรดาผู้สัตย์จริง ชายและหญิง บรรดาผู้อดทนชายและหญิง บรรดาผู้สำรวมชายและหญิง บรรดาผู้บริจาคชายและหญิง บรรดาผู้ถือศีลอดชายและหญิง บรรดาผู้รักษาอวัยวะเพศของพวกเขาที่เป็นชายและเป็นหญิง บรรดาผู้ดำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอที่เป็นชายและหญิงนั้น อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาแล้ว وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธาชายและหญิง เมื่อล้อและรอซูลของพระองค์ได้กำหนดการใดแล้วสำหรับพวกเขา ไม่มีทางเลือกในเรื่องของพวกเขา และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วแน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้ง أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه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 และจงดำลึกถึงขณะที่เจ้าพูดกับผู้ที่อัลลอฮ์ทรงให้ความโปรดปรานแก่เขา และเจ้าได้ความสงเคราะห์แก่เขา และจงรักษาภรยาของเจ้าไว้ให้อยู่กับเจ้า และจงยำเกรงอัลลอฮ์และเจ้าได้ซ่อนไว้ในจิตใจของเจ้า เรื่องที่อัลลอฮ์จะทรงเปิดเผยมันและเจ้าเกรงกลัวมนุษย์ แต่อัลลอฮ์นั้นทรงสมควรยิ่งกว่าที่เจ้าจะกลัวเกรงพระองค์ครั้นเมื่อเจดได้หย่ากับนางแล้ว เราได้เจ้าแต่งงานกับนาง พื่อที่จะไม่เป็นที่ลำบากใจแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายในเรื่องการสมรสกับภริยาของบุตรบุญธรรมของพวกเขาเมื่อพวกเขาหย่ากับพวกนางแล้ว และพระบัญชาของเรานั้นจะต้องบรรลุผลเสมอ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خ ل و من قبل ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่ท่านนาบีในสิ่งที่ลอทรงกำหนดให้แก่เขา นี่คือแนวทางของลอที่ได้มีขึ้นแก่บรรดาผู้ที่ได้ล่วงลับไปก่อน และพระบัญชาของลอนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้ว บรรดานาบีผู้ที่ได้เผยแพร่สารของอัลลอฮ์และพวกเขากลัวเกรงพระองค์ และไม่กลัวเกรงผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์และพอเพียงแล้ว ที่อัลลอฮ์เป็นผู้ชำระสอบสวนมาคานมุฮัมมัดอับาอมิรจาลิคุมวลาคิรรสูลัลลอฮิวะาตมันนบี มุฮัมมัดไม่ได้เป็นบิดาผู้ใดในหมู่บุรุษของพวกเจ้า แต่เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์และเป็นศาสดาท่านสุดท้าย และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งยาอิยฮัลลดีนอามนุซกุรุลลอฮะดิกรันคัฟีราวะสับบิฮูบุกรตันวะอซีลา โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงดำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มาก ๆ และจงแท้สองสดุดีพระองค์ทั้งยามเช้าและยามเย็นพระองค์คือผู้ทรงประทานความเมตตาให้แก่พวกเจ้า และมาลายกาของพระองค์ด้วย พื่อพระองค์จะทรงนำพวกเจ้าออกจากความมืดสู่ความสว่าง และพระองค์ทรงเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธาเสมอ การกล่าวคำทักทายของพวกเขาในวันที่พวกเขาพบพระองค์คือสลาม สันติ และพระองค์ทรงจัดเตรียมรางวัลอันมีเกียรติไว้ให้แก่พวกเขาแล้ว يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا โอ้นบีเอ๋ยแท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อให้เป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายและเป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ ด้วยอนุมัติของพระองค์และเป็นดวงประทีปอันแจ่มจรัสและมุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า แท้จริงสำหรับพวกเขาจะรับความโปรดปราน อันใหญ่หลวงจากอัลลอฮฺ และเจ้าจงอย่าเชื่อฟังพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกกลับกรอกและอย่าสนใจในการระรานของพวกเขาแต่จงมอบหมายความไว้วางใจแด่อัลลอฮ์เถิดและเป็นการพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ได้รับการมอบหมายยาอายุฮัลลดีนอามานูอิลาลกัชตุมุลมุมินาติซุมมะตัลลักตุมู ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจ้าได้สมรสกับหญิงผู้ศรัทธา และพวกเจ้าได้ยาพวกเธอก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องตัวมีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอดังนั้นสำหรับพวกเจ้าไม่มีสิทธิที่จะให้พวกเธออยู่ในอิดดานนั้น ฉะนั้นพวกเจ้าจงให้ผลประโยชน์แก่พวกเธอบ้างแล้วปล่อยพวกเธอจากไปโดยดียาอายุฮันนบีอินนา أحللنا لك أ ล و ا ج ك التي آتيت أجورهن اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 เราได้อนุมัติแก่เจ้าในบรรดาภริยาของเจ้า ซึ่งเจ้าได้มอบสินสอดให้แก่พวกเธอ และสิ่งที่มือขวาของเจ้าครอบครอง จากพวกที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตให้แก่เจ้า และบุตรสาวของอาลุงของเจ้า และบุตรสาวของอา ป้าของเจ้า และบุตรสาวของน้าลุงของเจ้า และบุตรสาวของน้าป้าของเจ้า ซึ่งพวกเธอได้อพยพไปกับเจ้าและหญิงผู้ศรัทธา เมื่อนางเสนอตัวของนางแก่ท่านนาบี หากท่านนบีปรารถนาจะสมรสกับนางทั้งนี้สำหรับเจ้าโดยเฉพาะไม่ใช่ผู้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแน่นอนเรารู้ดีถึงสิ่งที่เราได้กำหนด แก่พวกเขาในเรื่องภริยาของพวกเขา และสิ่งที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองเพื่อที่จะไม่เป็นที่ลำบากใจแก่เจ้า และล้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ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 ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما เจ้ามีสิทธิ์ที่จะหย่าผู้ที่เจ้าปรารถนาในหมู่พวกเธอ และเจ้าจะรับผู้ที่เจ้าประสงค์มาอยู่ร่วมกับเจ้า และผู้ใดที่เจ้าต้องการให้มาอยู่ร่วมจากผู้ที่เจ้าเคยแยกกันอยู่ ก็ไม่เป็นที่ตำหนิแก่เจ้า นั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะทำให้ในตาของพวกนางรื่นรมแต่ไม่ทำให้พวกนางเศร้าโศกและพวกนางพอใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้แก่พวกนางทั้งหมด แล้วล้อทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าและปรากฏว่าล้อนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงขันติ ل ح ل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ไม่เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าที่จะแต่งงานกับหญิงอื่นหลังจากนี้ และเจ้าอย่าได้เปลี่ยนพวกนางเพื่อภรยาอื่น ๆ ถึงแม้ว่าความสวยของพวกนางจะทำให้เจ้าพอใจก็ตาม นอกจากสิ่งที่มือขวาของเจ้าครอบครอง แล้วล้อนั้นเป็นผู้เฝ้ามองทุกสิ่งยยาอฮลดีนอามน ه ลา ل ด ي ุลูบุยูตันนบ و ا ب ي ล ت ا ل ن ย ي إ ل นล ن يؤذن لكم إلى طعام غير ن ا รีนอิ ل า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 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما โอบดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้เข้าไปในบรรดาบ้านของนบี เว้นแต่จะเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้า เพื่อรับประทานอาหารโดยไม่ต้องคอยการปรุงอาหารให้เสร็จเสียก่อน และเมื่อพวกเจ้าได้รับเชิญก็จงเข้าไปครั้นเมื่อพวกเจ้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จงแยกย้ายกันออกไป และอย่าเป็นผู้ชอบวิสาสะในการสนทนา แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นที่รำคาญให้แก่ท่านนาบี ซึ่งท่านจะละอายเกรงใจพวกเจ้า แต่เราไม่ทรงละอายต่อความจริง และเมื่อพวกเจ้าขอสิ่งใดจากพวกนาง ก็จงขอพวกนางจากหลังม่าน เช่นนั้นแหละ เป็นการบริสุทธิ์อย่างยิ่งแก่จิตใจของพวกเจ้าและจิตใจของพวกนาง และไม่เป็นการบังควรแก่พวกเจ้าที่จะก่อความรำคาญ ให้แก่ศาสนาทูตของอัลลอฮ์และพวกเจ้าจะต้องไม่แต่งงานกับบรรดาภริยาของท่านนาบีหลังจากท่านได้สิ้นชีวิตไปแล้ว เป็นอันขาด แท้จริงในการนั้นนะอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงนะ หากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งใดหรือปิดบังมันไว้ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งลละ ไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกนางเกี่ยวกับบิดาของพวกนางและลูกๆของพวกนาง และพี่น้องผู้ชายของพวกนาง และลูกชายของพี่น้องชายของพวกนาง และลูกชายของพี่น้องหญิงของพวกนางและบรรดาผู้หญิงของพวกนาง และสิ่งที่มือขวาของพวกนางครอบครอง และพวกนางยำเกรงต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูุศ็อลลูนอะลันนบี ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูซัลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมา ถ้าจริงอัลลอฮ์และมาลายกาของพระองค์จะทรงประสาทพรแก่ท่านนาบีโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าจงประสาทพรให้ท่าน และกล่าวคำทักทายท่านโดยความนอบน้อม อินนัลลดีนยุดูนัลลอฮวะรสูลหูลานะฮุมุลลอฮุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ถ้าจึงบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ทรงสาปแช่งพวกเขาทั้งในโลกนี้และปรโลก และทรงเตรียมการลงโทษอันอัปยศไว้สำหรับพวกเขาแล้ว والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا และบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิง ในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทำแน่นอนพวกเขาได้แบกภาระการกล่าวร้ายและบาปอันชัดแจ้งไว้แล้ว يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما โอ้นบีเอ๋ยจงกล่าวแก่บรรดาภริยาของท่าน และบุตรสาวของท่าน และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนาง ลงมาปิดตัวของพวกนาง นั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จัก เพื่อที่พวกนางจะไม่ถูกรบกวน และปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا แน่นอนถ้าพวกกลับกรอก และบรรดาผู้ที่ในหัวใจของพวกเขามีโรค และกลุ่มผู้ก่อกวนความสงบในนครบาลีนะ ไม่ระงับการกระทำที่เลวทรามของพวกเขา แน่นอน เราจะให้เจ้ามีอำนาจเหนือพวกเขา และพวกเขาจะไม่กลับมาพำนักเป็นเพื่อนบ้านของเจ้าในนั้นอีกเว้นแต่เพียงชั่วเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้น พวกเรานั้นถูกสาปแช่ง ไม่ว่าพวกเขาจะถูกพบณแห่งหนใด ก็จะถูกจับกลุ่มและถูกสังหาร โดยปราศจากความเมตตาสุนนะัลลอฮิฟิลลีขลูมินกับลวลันตจิดลิสุนนะลลฮิตบดีลา นั่นคือแนวทางของอัลลอฮ์แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปก่อนแล้วและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแนวทางของอัลลอฮ์เลยผู้คนจะถามเจ้าเกี่ยวกับวันโลกอวสาน จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าแท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ณที่อัลลอ์และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ บางทีวันโลกอวสานนั้นอยู่ใกล้นี้เองอินนัลลอฮะลานัลกาฟิรีนวะอัซซะละฮุมซะอีรา ถ้าจริงเราทรงสาบแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและทรงเตรียมไฟที่ลุกโชนช่วงไว้สำหรับพวกเขาแล้ว พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลโดยที่พวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆเลยย يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول วันที่ใบหน้าของพวกเขานั้นจะถูกพลิกกลับไปกลับมาในไฟนรกนั้นพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้ความระทมทุกข์ของเรา หากเราได้เชื่อฟังอัลลอฮ์และเราได้เชื่อฟังรอซูลก็จะดีรอกและพวกเขากล่าวว่า โอ้พระผู้บานของเราถ้าจริงเราได้เชื่อฟังบรรดาหัวหน้าของเราแต่บรรดาผู้นำของเรา ดังนั้นพวกเขาจึงทำให้พวกเราหลงทางโอ้พระผู้บานของเรา ได้โปรดลงโทษพวกเขาเป็นสองเท่าเถิดและทรงสาบแช่งพวกเขาให้หนักเถิด يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้สบประมาทมูซาแล้วเอาก็ส่งให้เขาพ้นจากที่พวกเขากล่าวร้าย และเขาเป็นผู้ควรแก่ตำแหน่งอันสูงส่ง ณที่อัลลอฮ์ยาอายุฮัลลดีนอามานุตตักุลลอฮวะกูลูกาวลันซดีดาโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์และจงพูดคำพูดที่ตรงไปตรงมา ي ص ل พระองค์จะทรงปรับปรุงการงานของพวกเจ้าได้ดีขึ้นแก่พวกเจ้า และจะทรงอภัยความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้า และผู้ใดเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ แน่นอนเขาย่อมได้รับความสำเร็จอันใหญ่ยิ่ง إ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا จริงเราได้เสนออามานะการไว้เนื้อเชื่อใจแก่บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และขุนเขาทั้งหลาย แต่พวกมันปฏิเสธที่จะแบกรับเอาไว้และกลัวภาระอันหนักอึ้นแต่มนุษย์ได้รับภาระเอาไว้ แท้จริงมนุษย์เป็นผู้อธรรมงมงายยิ่งเพื่ออัลลอฮ์จะได้ส่งลงโทษแก่พวกกลับกรอบชาย และพวกกลับกรอบหญิง และบรรดาผู้ตั้งภาคีชาย และบรรดาผู้ตั้งภาคีหญิง และเพื่ออัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง และปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ